aloopex cae Pithecos Basileus Aereceis. En sunodoe ton alogon sdoion, Pithecos Arceesamenos cae Eudokimeesas Basileus Hupauton eceirotonete. Aloopex de autoe Phthoneesas, hos etheasato entini pagei creas caemenon, agagus auton entautha, elegen hos heurusa caesauron, aute men uc ecreasato, geras de autoe tes Basileias, teterece, cae pareenei autoe lambanei. Tu de ate meleetos apelzontos cae hupotes pages sullefcentos, aetio menute ten alopeca, hos enen drausesan autoe? E ceine efe, o piteche, sude toiauten morian echon ton alogon sdoion basileueis? Hutos hoi tois pragmasi aperis keptos epi heiruntes, epi dystu hein, cae gelota of liscanusin.